Matayo esura ya gabiri na munana Sabatera ireyo iremu ekiro kya mbere keilimansi obwire ni busharema mbya Maria Magdalena na Mario ndijo bayimukya kugya kulebenyanga Abao msisi gwamani omumalaika womukama arugo muiguru aija iringisa eibale mao emishusire akabana ashusha orurabyo kandi ekitwarokye nikyera nkeseruji abalinzi bamtinda bajugumba nangu bashoti bafa tonko maraika gambira bakaza abati mutatina arwo kubani imanya uko muri kwinga Yesu obabambire takiriyanwa yayimukire nkoko yagambire ruga yo murebe mbali abaire abyami aonu mugende kwangu mugambire abegesibwa okoyayimbuka ombafu mara leba naija kubebembera kujagaliraya niyo mulambonera inyena bagambi kityo baruganya anga umbwangu okunibatina kandi okunibashemererwa bayirukya kujya kugambira abegesibwa hanyuma kake Yesu ababuganganwa abashurati muraire mutai bamgobaba mkwata maguru bamfukamira mira Awo Yesu abagambira ati mutatina mugende mugambire barumunabange bagende galiraya niyo barambonera oroba abaire ni bagenda abalinza abandi batao mkigo babarulira abakuani bakuru byone byabao abakuani bakuru kaba amazire kutera na nabagurusi bakatensa tensa bakwate mpya baazi yaba isherukare nibabagambira bati mugambire mbaga muki abegesibwabe baiziro mukiro tunagire baamuyi baba mutwara kagavana araulira makuru aga icyo turamugwisiriza tubajune orushengo kityo batware mpya maraba koranko kwaba kuani bakuru baba aragirira ekigambe kikikarando muri buyaudi kuika kireki Anyuma abege sibwa e 10 nomoi. Bagiagalira yaibanga mbali Yesu yabaire abaragirire. Orobamboine bamfukamira. Kyonkaba ndi barengeshanya. Yesu aija abagambira ati Mpairo bushobora bono muiguru no munsi. Arwekyo mugende amanga go na mugayindure bege sibwabange. Si nimobabatizo mu lya tata no mwana no moyo mutakatifu mubegese kwekomya byona ebiona bahangire kandi ndi yamoina inywe birobiona byona kugoba maereruka